Ја испржи врагата со сета моја сила и го допрем. Внимателно го тргнав на кај мене. Кранката крцна со толку тих и невин звук и го ослободи својот најдрагоцен плод. Застанав на нозе, го приближив јаболкото до градите и замижав. Тивко ветре почна да ме гали по лицето, а пеперутките во стомакот се разбудија и правеа да се чувствувам необично. Веќе подолго време се неавчистувам од Кубија, триче на Данте и на Петрарка на Ти си мојата Прима дона, тебе ти дарам најнежен сонет Сонежна арома. Дали си, може би, Да забранета зона, не сона криеш тајна нова, света кола, имаш насмевка, иста како на мона. Едно наруче, запа против срце не се бора, Јас клечам на колена и во тебе се мора. Stoji kola, znam sam, stojiš kako akter, kao božestvena drama. Sakam da bidam kraj tebe, celo vreme, da te dobra, da me obleva ljubav bez da sombra. Da, da odam na kraj sveta ako umram, što? Ostavi me. Ako se povredam, mm? Hm? izbavi. Ako si zamina, prokoni me. Nikole, nikole, nikole, nikole. Не заборавај ме. Ти седиш раскошно во својата небесна палата. Небесни ангели те красат од стран. За тебе ја напишав ова. ти си величевстве, почиста од Дева Марија. Вада ми болкот од джеб. Јадејки, го видувам внимателно. Колку и да го вртам, нема никаква мана. Нигде не е признато, нигде не е оштетено. Крупните снеголки нишно го галат, која мијат снагата. Davat posenuți Iași. Sac, sac,